La Oca Pordo, radiodramo de Luisa Carol, lautlegas la Verquistino, Unua sceno en subgrundo Cial vi segvis min entiun cite ruran mal luman sub gruntan locon, carulino? Oh, cian catastrofon nia amo portis al ni ambau! Oh, cial vi ne fugis! Cial vi... Radames! Fidu min! Ec voculag nomon bes! la dion de cioi infanoi. Bis? Bis? mi ofte alvocis lin en mia infanagio. Li instruis min ludi, scherzi, danzi. Chia mi estis knapino, bes venadis ce mi por vivigi mia in pupoin. Instrui min danzi, ludi liron. Ni fitu lin ratames! Ien! mi alportis al li pupoin, floroin, cucoin, ludiloin, lanternoin, sam kiel mi faris en mia infanaggio. Mi esperas che li de nove vivigos mia in pupoin, cae tiui helpos nin eliri el tiu ci prisono. Aida, Aida, ni ne plu estas infanoi, carullino, Ciu bes respondos nian al vocon nun? Yes, ja, char li reconos nian coroin. Jen, mia patro donis al mia muleton por contacti la etan bes. <gasps> Provu se vi volas. Ciu case ne havas alian ideon por eliri. Do, provu? Bone. Bes arabes respondu mi estas la princino Aida, filino de amonarso, reĝo de etiopio pes dio de mia infanaĝo, mi kredas je vi, mi bezonas vin bes pes. Aida, filino della saggia Amonarso, regio d'Etiopio. Oh, chi onda subita all'umo! Dankon pro rispondi mian con bes. Mi ciam respondas al tiui kiui rememoras min. Attendu momenton por che mi refrescigu mian memoron. Mm-hmm. In via infanaggio vi revis havi multain infanoin, cae condividi con la gioioin de ludado, danzado, cantado, fabel raccontado. Ciu vi vere havas multain infanoin nun? Ancora un ne mi ne plu la princino qui un vi conis. Intertempe oni sclavigis min en Egiptio. Oh, kiel malbona novajo! Mia vivo iris la malfelicia voio bes. Sed la tempon, qui un vi cae mi pasigis cune, mi neniam forgesis. Ien mi alportis al vi la pupoin, kiwin SHATAS. MI alportis la fructo in cuco FLOROIN kai floro in ancau eta in ludilo in lanterneto in yes mi remarcas dan con pro ne forgesi mi naida kai vi signoro kiu vi estas mi estas radames EXA generalo de la egipta armeo Ancau min vi gioigis, cia mi estis infano carabes. Radames, Radames, oh, yes, ja. Eh, por vi mi sorciadis can bastonoin, cae aliformis ilin en cevaletoin. Yes, <laughs> ha, ha, yes. Viai plei carai revoi estis defendi vian patruion, farigi fama Egipta heroo, aciri la favoroin de la faraono cae poste usi vian potenzon por cesigi la longain militoin inter Egiptio ca Etiopio. Hmm, ambiziae revoi, ciu vi plenumis ilin almenau et parte? Mi plenumis prescau cion, bes, sed giuste, ciam mi sentis min plei proxima de la pinto de miai revoi. Nu, cio casis? Eh, la faraono cae la granda pastro condamnis min al morto. Cio? Terrure, cial? Pro ciu culpo? Oni culpigis min pro plei grava perfido de patruio. Mi ja ventis la etiopan armeon, sed poste mi volis liberigi civuin milit captitoin cae civuin sclavoin, edzigi cun la etiopa princino Aida cae tiele unuigi nian carain lantoin. Oni captis min juste ciam mi planis Suficient! —Mi comprenas. Vi ne perfidis la bela in revoin de via infanaggio. Bravulo vi estas, Radames. Gratulon. Sed cio estas di uci mal luma, mal varma loco? —Ni estas ene de Egypta tombo, bes. Oni jus emprisonigis nin citie la bravan Radames oni punis tia maniere pro lia tiel nomata perfido de patruio. Cai mi segvis lin citien propra vole. Mi amas lin, cai volas condividi lian sorton kiel ain. Bon volu helpi nin bes bon volu helpi nin, cara Dio, de niai infanagiai revoi. Yes, mi tut core helpos vin aciri vian liberezon. Fidu min. Dankon, Dankon, bes. bes.